Внизу під кручею тулилися житлові будиночки та якісь дрібні підприємства. Особняк генерал-лейтенанта Корчового стояв на самому кінці вулички. Карета вперлася в нього радіатором, далі їхати нікуди. Починалося глинище, а за ним несходимі хащі сизої дерези, собачої кропиви, будяччя, вниз до підніжжя кручі сповзав густий березовий гай. Він визирав із темряви, наче стіни фантастичного палацу. Палацу не було. Генеральський особнячок, видно, мав небагато кімнат. Але й від нього, як і від березового гаю, віяло пусткою і забуттям. Їх зустрів чоловік із добродушним обличчям, на якому виділялися руді старшинські вуса. Задягнутий був у виленілу солдатську форму польового взірця без погонів, у кирзових чоботях з широкими тертими халявами. На грудях поблискували медалі. До генерала сюди, показав на одну з кімнат. Як накажете доповісти? Ващенко сторопів. Здавалося, їхні білі халати і ящик з медикаментами красномовно промовляють самі за себе. Та, видно, для військових порядок над усе швидкої допомоги. Ви ж викликали? Еге ж, так точно. Зараз доповім. Живий музейний експонат зник за дверима. Звідти почулися чоловічі голоси та хрипкий кашель. Згодом двері відчинилися, і кавалер бойових медалей відчеканив наказано просити. Генерал лежав на просторій горіховій тахті з усіх боків, обкладений подушками. Крихкотілий, з блідим одутлим обличчям, але старанно виголений і напудрений, він теж нагадував чомусь нереальну людину, а скоріше актора, який грав добре завчену роль. Це враження підсилювала обстановка кімнати. На спинці стільця висів польовий генеральський кітель з цілим іконостасом орденів та медалей. На тахті перед генералом непокірно стовбурчилася оперативна карта. Інша штабна, з простромлюваними в неї кольоровими прапорцями, заслонила бічну стіну. На столику біля тахти лежав офіцерський планшет з паперами, стояв польовий телефон у шкіряному чохлі. Скрізь валялися блокноти, зошити, різнокаліберні олівці, стоси списаного та чистого паперу. Навіть світло, яке просівалося в кімнату з прихованих плафонів робили її схожою на бліндаж. Побачивши телефон, Андрій Степанович хотів знову зв'язатися з диспетчерською, але відразу ж відкинув цей намір. Навряд чи апарат з'єднаний з містом, та й невідомо, як ним користуватися. З усього видно, що особняк живе якимось своєрідним, відокремленим від навколишнього світу життям. Негайно приступив до хворого. Той говорив про себе, наче з презирством ніби звинувачував самого себе в тому, що так докучливо болить серце, мучить головний біль, що швидко втомлюється, все гірше бачить, дошкуляє задишка, нудота, втратив смак до їжі. Ващенко вийняв фонендоскоп, вислухав хворого. То не серця дуже глухі, наявна мерехтлива артмія. чути шум тертя перікарда. Лікар нахилився уловив подих хворого, гострий запах ацетону. Типова картина уремії плюс стенокардія, нирки і серце в жалюгідному стані. Це підтверджує шкіра, суха, мов пергамент. Єдиний розумний вихід негайно покласти в лікарню. Та генерал Корчовий заперечливо хитав головою Куди мені в лікарню? Показав на карту на папери. Бачите ж? обвів суворим поглядом кімнату бліндаж і ще категоричніше додав про це не може бути й мови. Звернувся до усатого Балабо. Той витягся, як за командою струнко. В Гвардії старшина Балаба слухає. Покажи товаришам. Єсть показати, товаришу гвардії генерал-лейтенант. Гвардії старшина, вирізаним з ліщини вказівником, повів по карті, що висіла на стіні. Отож червоними прапорцями відзначено бойовий шлях 145-ї гвардійської стрілецької дивізії. Еге ж, як бачите, синіми сусід справа, тобто 53-я, зеленими сусід зліва, 217-та, чорними еге ж військові з'єднання противника. 145-та гвардійська, як ото бачите, пройшла з кривавими боями путь від Курсько-Белгородської дуги до Вільгельмштраси в Берліні через Дніпро, Західний Буг. Одер, Шпрее. Дивізією командував гвардії генерал-лейтенант, Герой Радянського Союзу Іван Васильович Корчовий. Доповідає ординарець командуючого гвардії старшина Балаба. Колишній бравий ординарець давно одвик і від офіціальних рапортів, і від своєї старшинської служби. Його обличчя щедро заросилося потом, навіть попелясті вуса, здавалося, змокріли але вигляд мав бойовий, натхненний. Справа не в тому, хто командував, у задумі промовив генерал. Не задля слави, затіяв я цю халепу, заради обов'язку, а тож.